بسم alhamdulillah, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى wa عليه wa آله وصحبه وسلم التسليم كثيرا Mi smo u okviru znači govora o propisima koji se temelje na e, terminologiji imana i kufra, odnosno propis koji proizilazi iz prva dva poglavlja koja smo radili, tako? A to je prvo poglavlje o imanu, a drugo o kufru, širku, je tako? Treći o propisima koji iz toga proizilaze. Jedan od tih propisa koji se temelje na propisima imana i kufra je sumnja, odnosno ne tekfirenje mušlika. Je tako? Pa smo rekli da je jedna od stvari koja izvodi izvjere da se mušrici ne tekfiri, da se ne smatraju nevjernicima. Jedna od stvari koja izvodi izvjere jeste nesmatranje nevjernika mušicima. Ovo pravilo ko na tekfiri kafira kafir, i on kafir, rekli smo, znači, nije na prvi pogled se vidi, znači, da kod učenja kaplu sunata ili džamaata nije u svim situacijama na istom stepenu je tako? I očito i da, daš, naše današnje vrijeme da su mnogi to znači pogrešno shvatili pa je kod njih pravilo šta ko ne tekfir onom ko, koga sam ja protekfirio i one je Tako, tako to kod nekih izgleda, je tako? Pa smo prošli put govorili, znači, navode učenjaka, je tako, o tome e, o slučajima kad su naveli i kad su spomenuli kone tekfiri kafira i one kafir, jel tako? Pa kaže ovdje nekoliko primjera, znači očiti primjer. Očiti primjera, na primjer, kone tekfiri kaže svi muslimani se složili, kaže Ebu Batin, rahimahullah, svi muslimani su se složili. Znači, izma, iđma svi muslimana da je kafir onaj ko ne tekfiri židovi kršćani. Tako, pa sam ja prošli put objašnjavao, znači da, da u naše vrijeme ima takvih ljudi dosta. Jel tako? Ima čak pišu tekstove, brane i jel tako, da nisu oni onaj kafiri, barem neki od njih, nisu oni svi isti i tako da. E, u drugom, na drugom mjestu, je li tako, ko ne tekfiri onoga ko se pripisuje nekoj drugoj vjeri mimo Islama, da bi bilo jasnije, je li tako? Ne mora, ne mora biti samo židovi kršćani. Kogod tvrdi da je pripadnik neke druge vjere mimo Islama, je li tako? Pa ko sumnja u njegov kufr da je i on kafir. Kaže ovdje, šeheh Kulislav ibn Taymi, rahimahullah, ko psuje ashaba ridvanullahi alih. Psuje, rekli smo, ovdje nemojte razumijevati kao psovanje u našem jeziku. Razumite to kao psovka koja se spominje sed, kao tako, u arapskom jeziku. A to je ružan govor i spominjanje u ružnom kontekstu, kao tako, ko tako spominje ashaba ili nekoga od njih i usto još tvrdi da je Alija ilah ili nebi jel tako, i da je Džibri pogriješio, pa ko sumnja u njihov kufr, nema sumnje u njegov kufr. Ko posumnja u njihov kufr ovakve, jel tako, nema sumnje u njegov kufr. Nakog se ovo prije svega odnosi? Na Rafidije, jel tako, na Rafidije. Ko sumnja u njihov kufr, nema sumnja onda u njegov kufr. Nema sumnja u njegov, u njegov kufr. Kaže isto tako, šehhul islam ibn Taymih je ko tvrdi da su se svi ashabi odmetli nakon Rasula sallallahu alaihi sallam. Odmetli, znači u riddet zapali. Da su svi ashabi murtedi nakon Rasula sallallahu alaihi sallam. Osim malog broja njih koji ne dostižu nešto preko deset. Je tako? Ili da su oni fasici. Nema sumnje u kufr ovoga ko ovako kaže. Čak šta više, ne, ko sumnja u njegov kufr, i on je kafir. Čak šta više, ko posumnja u njegov kufr, i on je kafir. Pa vidite, znači, o kakvim se stvarima, o kakvim se stvarima radi. Kaže, Mohamed bin Sahnun, Sahnun je jedan od, je tako, imama u malikijskom mezebu, jedan učenika imama Malika, šta on kaže, da ne ispadne znači samo mi nešto vam onaj po vehabijskom. Nego evo učenjaci znači u prvo vrijeme, znači od, od Selefa, učenik imama Malika kaže, svi učenjaci su se složili. Ovo je iđma. Ovo je iđma znači. On sad prenosi iđma, da onaj ko je šatim ur rasul, Šatim je slično ovo kao što smo malo prije sad ko pogrdno govori o Rasulu sallallahu alaihi sallam, grdi Rasula sallallahu alaihi ve Je li tako? Da je kafir. I da njegov propis kod imama, imama ehlu sunneta, šta? Da se ubije. Da se ubije. Ako sumnja u njegov kofr, i on je kafir. Je tako? Ovo je šta? Ko se ružno izražava i ružno govori o Rasulu sallallahu alaihi wa sallam. I vi znate da koje je pravo Rasula sallallahu alaihi wa sallam kod ummeta? An nabiju evla bil mu'minin min anfusihim. An nabij je preči mu'minima od samih njih. Preči mi od samih njih. Je tako? Allah subhanahu wa ta'ala je zaprijetio onome ko podigne glas kod Rasula sallallahu alaihi sallam da će on poništiti štad, sva djela. Da će on poništiti djela. Je tako? Zabranio je da se obraćaju Rasula sallallahu alaihi sallam kao što se obraćaju jedni drugim. I tako da Pa nema sumnje da je onaj kafir šta, a i da je kafir onaj ko sumnja u njegov kufr. Ovo je šta? Kada je u pitanju ra, Rasul sallallahu alaihi sallam. A šta mislite? kada je u pitanju Allah subhanahu wa ta'ala. A šta mislite kada je u pitanju Allah subhanahu wa ta'ala da se spomene u ružnom kontekstu? Da se grdi Allah? Da se kritikuje Allah subhanahu wa ta'ala? tako? A šta mislite da se psuje kao što psi kod nas psuju? Pa učenjaci se složili da nema sumnje u kufr onoga ko ružno spomene šta? Rasula sallallahu alaihi A šta mislite Allah? A šta mislite kakav je kufr onoga ko sumnja u psovača Allaha u našim ovim bodem? Kako se psuje kod nas? Znači više nije nije stvar za poigravanje nije stvar za poigravanje, nego se radi o onome ko sumnja u njegov kufr. Se radi o onome ko sumnja u njegov kufr. Kaže, kogod nek tekfiri onoga ko neku drugu vjeru hoće mimo islama i pripisuje se njoj ili sumnja u njegov kufr, je tako? Da je, da je kafir. Tako kaže Ibn Taymi, rahimahullah. Ovo sve navod, znači, iz fetvi učenjaka, učenjaka Ehlu Sunnata vol džemaat. Dobro. Dobro, to je otprilike dovoljno da vidite na što se odnosi to pravilo kone tekfir kafira da je on kafir. Evo ovdje imamo jedno pismo Šehekul Islama Mohamed ibn Abdul Wahaba kroz koje ćemo vidjeti znači kad koje nam otkriva kad ima uzr i kad je opravdan onaj ko ne tekfiri nekog od, ke, od kafir. Kad je opravdan onaj ko ne tekfiri nekog od, od kefira. Pa kaže mojoj braći, odnosno braći, selamu alaikum, rahmatullahi, wa barakatuh. A zatim kaže, spomenuli ste govor šejha, mislili ste šejh ili islama ibn Tejmije, i njegov govor kogod negira tako i tako, a uspostavljanje nad njim dokaz, i da vi sumnjate u kufr ovih taguta. Kojih taguta? Tih taguta koji su bili prisutni u vrijeme šeha, je tako? U njegovo vrijeme. I njihove stedvenike. Da li je, vi sad sumnjate, znači oni su našli govor šeha Leslame Ibn Tejmije gdje on govori o novotarima koji, koji ehlu sunne ne tekfiri dok se nad njima ne uspostavi do dokaz. Do radi se o novotarijama u, u akidi, jel tako? Pa dok se ne uspostavi nad njima dokaz, ne tekfire se, jel tako? To su sve sekte koje se razišle sa ehlosu, ehlosunnetom, jel tako? E, nisu sve sekte, nego sekte poznate koje se razišle oko nekih pitanja u akidi. Pa oni koristi taj govor i kažu i mi nama je sad sumnjivo da li ovi taguti Da li je nad njima uspostavljen dokaz ili nije? Pa kaže, ovo je čudna stvar. Kako možete u to sumnjati? A ja sam vam to objasnio već nekoliko puta. Ja sam to objašnjavao mnogo puta, je tako? Ona je nad kim nije uspostavljen dokaz, to je onaj koji je skoro prihvatio islam ili je odrastao daleko u pustinji, je tako? ili je to pitanje neko skriveno, manje jasno pitanje i tako dalje. Pa onda se ne tekfiri dok mu se ne, obja, ne objasni. A što se tiče osnova vjere koje je Allah subhanahu wa ta'ala objasnio u svojoj knjizi. Znači, stvari koje je Allah subhanahu wa ta'ala objasnio osnove vjere koje je spojašnjene u Kur'anu. Pa Allahov dokaz je Kur'an dok god dođe Kur'an, došao mi je dokaz. Međutim, vama se pomiješala jedna stvar i ne pravite razliku između uspostavljanja dokaza i razumijevanja dokaza. E, to je kod vas problem. Zato što većina kafira i munafika, je tako, većina kafira i munafika od muslimana ne razumiju dokaza. Ne razumiju dokaze, iako su ti dokazi nad njima usposta, uspostavljeni. Je li tako? Pa kaže uzvišeni, em tahsebu en ektarahum jasme'une au jaqilun. Zar misliš da većina njih čuje ili razumije? In hum illa kel en'ami, bel hume dallu sebila. Oni nisu ništa osim kao stoka i još gore su zalu, zalutali. Za koga govorim? za one nad kim je dokaz uspo, uspostavljen. Ali oni dokaz nisu razu, razumijeli. A je li im sad opravdanje to što dokaz nisu razumijeli? Jesu opravdan time? Što ne razumiju? Nisu. Ovdje se ne radi o razumijevanju da ne razumije jezik na kojim je to rečeno. Svatate, braći? Ne radi se ovdje o nerazumijevanju da oni ne znaju šta im je rečeno radi se o suštinskom razu, razumijevanju, shvatanju. Svatate, brojci. Znači, kad se ajet na arapskom jeziku citira Arapima, oni ga svi razumiju. Razumiju taj jezik, na jeziku. Ili se prevede zna, u značenju, prevodu značenja na našem jeziku. Svi su ljudi razumijeli šta to znači. Međutim, nisu svi shvatili to. Jel tako? Nisu svi to opet mi kažemo razumijeli. Osjećate li šta hoću da vam kažem? Znači, znaju oni onaj značenje tije riječi, međutim nisu to sva shvatili, nisu to shvatili. I zar vam se nije desilo u životu da neku rečenicu ponavljaš nekoliko puta ili neku stvar čitaš nekoliko puta, je tako? I svaki put kad se pročito ti znaš šta to znači. Ali tek možda desetni put kad pročitaš i sretneš te sa tim, na srce ti legne nešto šta? Tad si to razumio. E tad je to dok učio si šta je, šta je to. Razumijete? E o tome se radi. Znači, to je problem. I nije sad uspostavljanje dokaza razumijevanje, ne. Uspostavljanje dokaza da dođe do njeg do dokaza a shvatit će ko hoće da shvati, a Allah subhanahu wa ta'ala kome ne da da shvati, ne, neće ni shvatiti. Je tako? Pa kaže, uspostavljanje, uspostavljanje dokaza je jedna stvar, je tako? A dostavljanje dokaza je druga stvar. A dokaz je uspostavljen dostavljanjem. Je tako? A razumijevanje je nešto drugo. A oni su kafiri samim dostavljanjem dokaza. Čim do njih dokaz do, dođe, makar ga ne, razu, ne razumijel, mak, nije ne razumijel u smislu da ne znaju šta im je rečeno, makar ga ne sva, makar ga ne svaćam. Ako vam je ovo problem, pa ne možete ovo da razumijete i shvatite, pogledajte Haridji. Pogledajte Haridji. Kaže, ako ovo ne možete da shvatite sve što vam govorim, pogledajte Haridje. I onda im navodi do, dokaze šarijatske, ili tako? Kaže, za njih Rasul sallaha i sallam, šta? Gdje god ih sretnete, ubijajte. Oni su najgori ubijeni pod nevijskim svodom. Šta kaže za njih? Je tako? Da su psi džehennema u nekim predajama. Najgora stvorenja. Je tako? A ko su te Haridje? tu su ljudi, učenici, šta? Ashaba, ridvanullahi ali. Je tako? Jedan od ashaba ili neki od ashaba su omalovažavali svoj ibadet sprem njihovog. Pogledajte ovo. Pogledajte ovo. O kom se radi? Šta Resul Salari Salari Salari za njih kaže? Čuli ste. A znate ko su ti ljudi? da su ashabi omalovažavali svoj namaz sprem, njih, sprem njihovog. A svi se slažu. A svi se slažu da je kod njih problem šta? Ne im došao dokaz. Jeste. Kod njih je problem šta? Nisu razumijeli dokaz. Ili su ga pogrešno razumijeli. U stvari čim ga pogrešno razumiju nisu ga razumijeli. Šta je problem kod Haridžija? Nisu shvatili dokaz. Je tako? Pa dobro, nisu razumijeli ljudi. A? Međutim, je, je li im to opravdanje? Je li rekao Resul sallallahu alaihi sallam, neka oni puno ibadete, šta ćeš, nisu ljudi razumijeli? Je tako rekao? Ili je rekao, gdje god i sretnete, ubijajte. Jeste li sa mnom braću? Znači, pratite o čem se radi. Ovo su šarijetski dokaz. Njihov problem je šta? Tešetut i golu. Žestina, je tako? I pretjerivanje. I pretjerivanje. Uvjeri. Iako su oni mislili da su oni šta? Pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala i da oni će, je tako? da su najbliži Allahu subhanahu wa ta'ala i da će prije svi zaslužiti Allahu subhanahu wa ta'ala milost i žennet, jel tako? Ali, niko ih nije opravdu. Dokaz je protiv njih uspostavljen čim je do njih do, došao. A njihov je problem što su to naopako razumijeli. A njihov problem što su naopako razumijeli. Dobro. Isto tako kaže, pogledajte one koje je Ali, Ali radijallahu an popali. Koje je Ali popalio radijallahu an? To su oni koji su vjerovali za njega šta da je ila, je tako? Pa kaže, oni su učenjaci, oni su učenici ashaba. To su bili pobožni ljudi, je tako? Mnogo su ibadet činili, postili, je tako? I svi su mislili da su oni na istinu na istini. Oni su za sebe, svaki od njih je mislio da je on baš na pravom, na pravom putu. Jel Ali radijallahu an se zbunio zbog toga? Nije. On je znao sigurno da su one naba, nabatilo i popalio ih. Jel tako? Pa ashaberi dvanullahi alihim nisu ga korili što ih je pobio. Nego su mu prenijeli hadith šta? Da je zabranjeno tako ubijati. Znači, nije bilo uopšte rasprave što si ti njih pobio, nije to trebalo tako, ne, ne, ne, nego nisi i trebao popa, popaliti, trebao si fino poklati, ili tako? E, tako, to je, ono, prevod situacije. Dobro. Isto tako, iđma selefa. Iđma selefa u tekfiru ekstremnih kaderija i drugih novotara. Iako su znali za njihovu žestinu u ibadetu. Je tako? I iako su znali da ovi za sebe misle da rade is, ispravno i da su baš oni u, pra, u pravu, ali niko nije zasto u njihovom tekfiru. Svima je bilo jasno da se radi o ljudima koji su, nisu razu, razumijeli, ali niko nije zastao u njihovom tekfi, tekfiru koga? Kaderije. Kaže, pa na kraju svi novotari nisu razu, razumijeli. Svi novotari nisu razumijeli. Tako i ovi nisu razumijeli. Kaderije, je li tako? Šta oni nisu razumijeli? Kader, je li tako? Nisu razumijeli kader. To im se nešto nije nisu mogli to da složi, je li tako? I onda su počeli kod toga da pametuju dok nisu došli do toga šta? Da su negirali kader. Negirali kader u sva četiri stepena. I Allahovo prethodno znanje i da je zapisano, jel tako? I njegovu volju i stvar i stvara. Jel tako? Pa su i selep šta? Protekfiru. Čim je Abdullah ibn Omar čuo za nje odmah rekao ja nemam ništa sa njim i prenesi im da Abdullah ibn Omer ja ništa sa njima, ni to ni sa njim. I da neće ući u džennet ili je rekao neće biti spašen od vatre, možda će ovdje negdje i naići na tu rečenicu, makar udjelili zlata na Allahom putu ko brdo uhud, sve dok ne povjeruju u, ka, u kader. Dok ne povjeruju u kader. Svatate, braći, a svi kaže ovo nisu razumijeni. Pa kad ovo znaš, onda je, kad ovo znate, onda je to u čemu ste sad vi kufr. Ljudi i badet čine tagutima i suprostavljaju se islamu i tvrde i tvrde da to nije ri, ridet. Ljudi i badet čine tagutima i suprostavljaju se islamu a tvrde da to nije ridet. Zašto? Zato što možda nisu razumili. Ovo je sve jasno. Ovo je sve jasno. Dobro. Kaže dalje, najpečatljivije vam je ovo, ovaj slučaj koji je Alija radijallahu an popalio, pa ako vam pored ovoga svega niš, nije jasno, je tako, ili tražite da vam pošaljem neki govor od šafija iz mezheba šafijskog, je tako, ne mislim da će vam iko poslati više od ovoga što sam vam ja poslao. Znači nešto, neko veće objašnjenje od ovoga što sam vam ja objasnio. A ako posli toga isto tako imate znači, problema sa razumijevanjem, onda Allahu se znači, obratite, je jel tako, da vam on tu nejasnoću od, otkloni i na kraju kaže vas salamu. Jel tako? A to je kraj pisma. To je kraj pisma. Iz ovog pisma šta vidimo znači da je čovjek mazur i opravdan kad do njega nije došao kad do njega nije došao dokaz, kad nije uspostavljen nad njim dokaz. U pogledu čega? U pogledu netekfire ne netekfirenja, je tako? Ako ne tekfiri kafira, nije do njega došao dokaz, tako može biti, može biti opravdan tim nekim situacijama. Kaže še i Abdurrahman, uh, Abdullah ibn Abdurrahman, Ebu Batin, kogod tvrdi da onaj koji čini kufr radi te vila, pogrešnog tumačenja, je tako? ili ičtihada, ili je pogriješio, ili je mukallid. Što znači mukallid? Slijedi nekoga drugog, ili tako? Ili je neznalica da je on opravdan, on se suprostavlja kitabu i sunnetu i džmao. Bez ikakve sumnje. Iako i on sam mora tu svoju, to svoje pravilo koje je postavio, da je čovjek opravdan čime, te vilom, neznanjem, taklidom, jel tako, da je opravdan time što slijedi nekoga drugog i tako dalje, kaže to mora sam poga pogaziti. Inače, kad bi ustraju da je čovjek opravdan u kufru i širku time, sam bi na kraju učinio ku, kufr. Jel tako? Kao na primjer, kada bi opravdao nekoga ili posumnja u kufr onoga ko sumnja u poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa Samo jedan primjer. Ima neko sumnja u poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa Može li biti opravda nekim tevilom, nekim neznanjem, nečim? Može li biti? Ne može ničim biti opravda. Svatate, brać. Znači, prema tome, ovo pravilo gore koje oni postave da se opravdan čovjek u kufru i širku čime, tevilom, neznanjem, taklidom i tako dalje, propada propada uvod. Je tako? Ne može biti pravilo. Zato ako bi opravdu i ovoga koji sumnja u poslanstvu Muhammeda sallallahu alaihi sallam, šta? Onda Allahum stajan. Svata? Dobro. Kaže kakav je propis upitan je šehe Muhammed ibn, uh, ibn Abdul Latif rahimahullah kakav je propis oni koji čine širk oko kaburova pa kaže kakav je propis oni koji čine širk oko kaburova kaže ove radi koji rade na kaburovima misli se na što na ibadet koji čine na kabrovima, klanje kurbana i prinošenje žrtava tim kabrovima i tako dalje, kaže to od vjere džahilijetske, radi koje je poslan Rasul sallallahu alaihi wasallam da je ospori i da je ukloni. Je tako? Zato što je to veliki širk na koji upućuju jasni ajeti da je to zavranjeno. Isto tako svetišta svetišta su slična svetištima džahilijetskim. Pa kogod misli da je ovo dozvoljeno i da je ovo je tako i ibadet i da je ovo vjera on je najveći kafir među Allahovim stvorenjima i najdublje izalutao. I onaj ko sumnja u njegov kufr nakon što se uspostavi nad njim dokaz. I on je kafir ove braće, ova svetišta. Na što se ovo misli? Dovišta, svetišta na kojima imaju kabu, kaburovi. I onda se vjeruje šta u poseban breket tim je mjesta. I onda se ljudi okupljaju na tim kaburovima u posebno vrije, vrijeme, određeno vrijeme, stalno svake godine ili svakog mje, mjeseca, sasvim se jedne, je tako? I onda na tim svetištima šta čine i ba? ibadet tim kaburom, jel tako? Kogod vjeruje da je to di i da je to odvjeri, jel tako? La haula wa la kuvatele. Kogod vjeruje da je to vjera i da je to ibadet, Allah, da je to ibadet, jel tako? Šta? Kafirin. Kafirin. Ovo je fetva, jel tako? Ovo je fetva. Kaže dalje, šta je s onim koji ne može znači da kaže kafirima da, da su kafir ili ne može da im se suprostavi da, da ne može jednostavno da, da, da je grdi da pogrdno o njima govori ne može, je tako? Možda zato što živi među njima, je tako i tako dalje. Kakav je propis takvog? Nije uvijek, kaži. Kakav je propis? kao bili koji oni Allahom stan. Kaže, ovaj ili sumnja u njihov kufr, ili mu je nepoznat njihov kufr. Je tako? Ili potvrđuje da su oni kafiri, je tako? Ali ne može da se suoči sa njima da im kaže da su kafiri. Znači, ima nekoliko situacija ili sumnja u njihov kufr, ili mu je nepoznat, to je, da sumnja i da je nepoznat, to je jedno te isto, je tako? Čim sumnja, znači ne zna, je tako? Ili tvrdi, ili je, znači potvrđuje da su oni kafiri, ali nema snage da im kaže da su kafiri, je tako? Pa kakav je sad propis? Ako sumnja u njihov kufr, ili mu je nepoznat kufr, ne zna. Sumnja ili ne zna, to rekli smo gotovo isto. Šta je? Objasnimo se da je to ku, kufr, što dotični rade. Čime? Dokazima iz Kur'ana i su sunneta Rasula sallallahu alaihi sallam. Jel tako? Ako poslije ti dokaza opet se dvomi, jel tako? Onda i on onda i on nevjernik po ižma učenjak. Zašto? Zato što onaj ko sumnja u kufr kafira, i on je kafir. A ako potvrđuje njihov kufr, kaže, jel tako, vjeruje da su oni kafiri. Ali ne može da im se, jel tako, ne može to da im nikako kaže u lice. Teškom, jel tako. Šta je sa njim? Kaže, ova je mudahin. A šta je mudahin? Ova je, mi ćemo reći, znači, e, tudhinu fe yudhinu jedva čekaju da ti popustiš pa će i oni popustiti, jel tako? Ova je prema njima popu, popustljiv, jel tako? Ne znam koji bi adekvatni izraz bio, znači jednostavno pred njima po, popušta, ne, ne popušta, ono smislu on razumije da su oni kafiri, ali ne može da, da im to ka, da kaže. Pa šta je njegov propis? Nije kao i oni, nego je griješan zbog toga što im to neće da kaže. Je tako? To mi je grije. Zašto? Zato što mi je va? Vađib da im to kaže. Pa je ostavio va? Vađib. Razumijete, braću? Razumijete, braću? Ne razumijete. Razumijete, braću? Razumijete. Ako razumijete, reste slobodno. Ako ne razumijete, opet treste slovo. A ovo je plaho jasno, je li tako? Onaj ko ne zna, objasnimo se dokazima. Onaj ko zna, ne može da, da, da se, je tako, teško mu, šta je, griješan je zbog toga, ostavio i vađib, je li tako? Vađib mu je da im to kaže. Vađib mu je da, da im naredi, da im naredi iman, da im zabrani, da im zabranje kufr, je li tako? E. Dobro. Dobro, na to se svodi uglavnom fetva, ima još nekog govora. Dobro. Kaže stalna komisija za fetve. Nakon što su govorili o stanjima mušrika i njihovim propisima i da je osnova vjere, da u osnovi vjere nema ištihada, je tako? Nema ištihada u osnovi vjere, nego je ištihad u ograncima vjere, u tako? Pojedinačnim pitanjima i tako dalje kažu nije dozvoljen sad ovo objašnjavaju šta kad je insan opra, opravdan što ne tekfiri ka, kafir kaže nije dozvoljeno jednoj skupini muvahida koji vjeruju da oni koji ibadet čine na kaburovima da su kafir jedna skupina muvehida vjeruju da oni koji čine ibadet na kaburovima da su kja, kjafir. Njima nije dozvoljeno da tekfire drugu skupinu muvehida. Je tako? Koji zastaju u tekfiru istih ovih. Znači imamo dvije skupine muvehida. Jedni i drugi su na tevhidi, je tako? Ne čine širka. Međutim, jedni su protekfirili one što čine ibadet na kaburovima, a drugi ni nisu. E sad ovi prvi šta, kakav je sad propih ovi propisovi što neće da protekvire ove na kaburojima. Kaže, nije im dozvoljeno da i tekfire ili zastanu, da i tekfire zato što ovi su zastali u njihovom tekfiru radi toga što smatraju da treba nad njima da se uspostavi do dokaz. Zašto? Zato što su oni zastali zbog tešu šubhe. A koja je njihova šubha? Da je obaveza da se nad njima uspostavi dokaz prije tekfi prije tekfira. Nasuprot ovo je sad šta? Ljudi koji čije širk na kaburove pripisuju se islamu. Nasuprot. Nasuprot. Onoga koji ne tekfiri židove i kršćane ili komuniste ili recimo, jel tako, sekulariste. Gdje ne ima nikakve šubhe u njihovom ku kufru. Zašto? Nema nikakve šubje u njihovom kufru, niti u kufru oni koji ih ne tekfire. Tako kaže u ovoj fetvi, stalne komisije za fetve. Šta? Nema nikakve šubehe u kufr židova, kršćana, komunista, jel tako? Nema nikakve sumnje. Ali nema nikakve sumnje ni u kufr onoga koji njih ne te ne tekfi. To je stalna komisija za fetve. Tad je bio, znači, predsjednik te komisije Abdullah, uh, Šeji Abdullah Ibn Abdullah Ibn Bas. Rahimahullahu ta'ala. Dobro. Imamo još jedno pitanje ovdje vezano za i istu ovu meselu netekfirenje kafira. Kaže, netekfirenje kafira, jel tako, mušlika, ili sumnja u njihov širk, jel tako, je od stvari zbog kojih je obavezan džihad protiv takve, takve skupine. Protiv takve skupine kaže obavezan džihad protiv takvi je tako? Zato što ne tekfire mušnike ili sumnja njihov kufr. Zašto? Zato što je ovo stvar koja izvodi iz vjere. Zato što je ova stvar koja izvodi iz, iz vjere. Pa ovi koji ne učine to, izašli su iz izvjere. Ako su izašli iz vjere, nije im više zaštićen ni imetak, ni, ži, ni život. Zato je najveće pravo muslimana, hoće reći najveća obaveza, i najveća obaveza vladara muslimanskih, je tako? Da zaustave ovu fitnu. Oni koji zabranjuju da se tekfire mušri, mušrici, oni koji čine širk. Zašto? Zato da ne bi običan svuk, fuk i svijet, jel tako, zapao isto tako u sumnju, jel tako? U sumnju i riddet, i riddet i da ne bi otpali od osnove ove vjere. Zašto? Zato što bi bili sigurni od čega? Od isukane sablje šerik šerijata protiv mušrika i mur i murtela. Ovo je bio šta? Ovo je bio vapaj dok je bila sablja šerijata isukana protiv mušrika i murtela. Je tako? Tad se moglo ovako govoriti. I to je bila blagodat. I to je blagodat šta? Islamske države i vlast. Da zaustavljaju Znači da se nemilosrdno zaustavlja svaki pokušaj narušavanja čega? Dina. Jer din je najveća svetinja. Je tako? Najveća svetinja. Iako ima još svetinja. Ali sve svetinje su zaštićene u šerijatu. Najveća je di, di, Zaštićen je i život. Zato ko ubije, biva ubi, ubijen. I isto tako nemilosrdno se to zaustavlja. Je tako? sveta je i čast zato ko učini zinalog, jel tako? Odnosno, ko potvori nekog drugog, šta? 80 šta po... Jel tako? Čuvanje porijekla svetu, zato ko učini zinalog, šta? Znate kako se nemilosrdno znači to zaustavlja. I tako se u šarijatu znači štite sve svetinje. Tako se štite svetinje. Tako isto oni koji ubacuju šubhe, jel tako, i brane mušri, mušrike, i žele da se spriječi šta? Osporavanje njihovog širka. Jer najveće osporavanje širka je šta? Da se to smatra nevjerom, da se to smatra kuf, kufrom. Tako se najžešće su suzbije. E zato kaže najveća obaveza je Šta? muslimana i njihovih vladara da ove stvari ove stvari sasije, sasijece. Kaže isto tako šeji Abdurrahman ibn Hasan rahimahullah koji je poslao pismo koje je poslao imamu u njegovom vremenu koji se zove Fesal ibn Turki. Je tako? Pa ga podsjeća i kaže isto tako vađib je vladaru. Je tako? A on piše njemu. Da nastupi prema onome od kog se čuje je tako? Da omalovažava vjeru. Ili da prigovara nešto Allahovom dinu i Rasulu sallallahu alaihi wa sallam i, on, i da nastupi prema onome ko ubacije šubhe muslimanima u njihovom vjerovanju. Kao što je da zabranjuje da se tekfire mušnici. I ne samo to, nego da ih čini da su najbolji umet koji se ikad pojavio među ljudima i da tvrdi da su muslimani. Zato što izgovaraju dva šehadeta. Na se odnosi? Na mušrike poznate iz Indike, jel tako? Pa neki se bune, jel tako, i teško im pada da se kaže za njih da su nevjernici, jel tako? Možda zbog njihovog znanja u nekoj drugoj oblasti. Kao što je Ibn Sina, Farabi, Ibn Farid, jel tako? Ibn Arabi, jel tako? neki hoće da ih predstave kao najveću ulemu i šehove u islamu, je tako? Ako da, ono sunneta, oni su nevjernici, kafiri, je tako? Zindici, je tako? Pa ovaj kaže, ko ubacije takve šubhe za takve, je tako, za mušrike i zabranje da se tekfiri, obaveza je vladaru da se, šta, obračuna sa njima. Ovo je prošlo vrijeme prošlo. Je tako? Zašto kaže? Zato što je ovakva sorta ljudi štetnija za islam, posebno za običan puk i od, jako štetna znači za islam i običan puk i bojati se od njih velike fitne. Zato što većina ljudi ne razumije dokaze. Je tako? Ne razumije dokaze kojima će negirati te fitne negirati te šu, šubhe. Jer svijet, kad do njih dođe šubha, neće običan puk moći to odagnati o, od sebe dokazima, je tako, razjasniti se. Nego ćeš vidjeti da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva da se povode za svakim koji hoće da pove, povede. Za svakim koji hoće da ih povede. Zato treba znači šta? Suzbijati da se šubhe ubacuju svi svijet. Šta god. Onaj. E zato su šta? Zato je ubitačno oruđe čije munafika i nevijenika i mušika danas šta? Medi. Putem medija ništa drugo ne rade nego ubacuju šubhe šube, a svijet ne može od toga da se odbra, odbrani. I ne samo svijet. Vidjet ćeš čak i učeni ljudi koji stalno gledaju televiziju i čitaju dnevnu štampu da su podle, podlegli. Da su podlegli. I vidjet ćeš ga da ne može da se odbra, odbrani. I da je on i ne osjećajući počeo da prihvata razmišljanje koje kruži i koje se kreira putem tih medija. I nije ni primijetio šta da je podlego tom javnom mjenju, je tako? I ne os, nije ni osjetio kako je ovaj kako je ovaj medij, šta uticao na njega je kreirao njegov njegovu svijest i njegovo razmi, razmišljanje. Sam čovjek ne primijeti kako mi je ušao ovaj u glavu i rasporedio kako on treba da razmišlja. Zašto? Samo zato što stalno boravi sa, sa njima. To je zabran, zabranjeno insan da sam sebe stavlja na, fi, na fitru i iskušenje, nego insan obavezno što da se brani, da se štiti. Kako će se ubraniti? Uzmeš da kaval i čupaš, nema više. Hmm. Ne može više da ti uđe u kuću. A, neće tagut da te ostavi nikad kad sa svojom ženom sjediš, hoće i on tu da bude. Da ti šapće i tad nešto. A? Subhanallah ilali. Velika fitna. I veliko iskušenje. Veliko iskušenje. Kao što napominje Rasul sallallahu alaihi sallam da će doći fitne iskušenja šta? Kad se ni naj pametniji, najrazboritiji neće moći snaći, je tako? i oni će ostati zbu, zbunjeni. Da Allah subhanahu wa sačuva. Kaže, e, neki učenjaci nešto su napisali, znači, govoreći o tome šta, je, šta su povodi da se džihad povede. Jer je bilo aktuelno u njihovo vrijeme, ili tako? Vodili su džihad protiv koga? Bilo je aktuelno, borbu su vodili sa turskom vojskom, ili tako, sa Turcima. Razumijete, vraći? Pa je, znači, stalno se ubacivala no, tako sumnječavost u šarijatsku opravdanost njihove bor borbe. Pa kaže, druga stvar, oni su to onda pravdali, u tom pismu stoji stvar, druga stvar radi koje je vađib džihad, jeste da se ne tekfire mušic ili se sumnja u njihov kufr. Zato što je ovo stvar koja izvodi izvjeri. Pa kogod, kogod kod kog god se ovo nađe i on je nevjernik. I nije mu zaštićena ni krv, znači ni njegov život, ni njegov imetak. I vađib je borba protiv njih. Kao što se vodi borba protiv mušri, mušika. Danas više nije upitno ovo. Danas su orientalisti, munafici, zindici došli do otle da se sad raspravlja o propisanosti uopšte džihada. Danas nije ovo pitanje. Hoće li se vodi džihad protiv onih koji ne tekvire mušike? Nije to, to nismo. To je za nas gradivo. A, Allah zna kad ćemo do te doći. Nego danas borba da se šta? Opravda, ili da se dokaže mnogima, ne možeš dokazati šta? U osnovi propisanost džihada protiv mušike. Ne, nije to, to. Šta? Islam je vera mira, vidiš kako je. Esselamu alaikum. Pa kako? I tako da. Sve Svatate, braću. Čak, znači, se javno pišu studije o tome kako to nije to propis vjere i tako dalje. A ajeti i dalje sto, stoji. Uzmiš Koran, malo listaš, malo, malo, op, džihad, džahidu, katilu, uktulu, fakturu, A što malo, malo okreneš, opet. Džihad, džahidu, katilu. Ha? A oni, ništa im to ne smeta. Da lažu na Allaha subhanahu wa ta'ala i da lažu na Resula sallahu Dokaz za to kaže, dokaz za ovo da je borba protiv onih koji neće da tekvire mušike, kaže, uh, hadith Rasula sallallahu alaihi sallam kaže ko kaže la ilaha illallah i kufr učini u ono čemu se čini ibadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Harme temuhu wa maluhu njegov život i imetak su zašti, zaštićeni, odnosno sve sveti zabranjeni. Njegov. Pa šta ako kaže la ilaha illallah, a ne učini kufru ono čemu se ibadet čini mimo Allaha, nije mu zaštićen životni imetak. Pa kaže zaštićeno života i imetka vezane su za dvije stvari, da se kaže la ilaha illallah i da druga stvar da se učini kufru u ono čemu se ibadet čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa mora oba dvije ove stvari biti prisutne. Znači, ne može, nije dovoljna je jedna. Nije dovoljna jedna. I na kraju kaže, se misli pod ovo da učini kufr u ono što se se ibadet čini mimo Allaha, kaže time se želi reći da tekfiri mušrike i da ih se odrekne i onoga čemu oni ibadet čine. Da tekfiri mušrike da ih se odrekne i ono čemu oni ibadet čini. Kaže, onaj ko ne tekfiri mušrike iz ove turske države. Zašto je naziva ovdje mušicima? Od oni koji ibadet čine kaburojima a to je šta bile opšte poznata stvar stvar kod Turaka u to vrijeme tako koji ibadet čine kabrojima kao što su stanovnici Mekke stanovnici čega? Prusca, nije, Mekke Mekke, brać kao što su stanovnici Mekke od onih koji ibadet čine dobrim ljudima i koji su okrenuli leđa tevhidu Allahu subhanahu wa ta'ala i prihvatili se širka i promijenili sunnet Rasula sallallahu alaihi ve sellem za bidat, zamijenili sunnet za, bid, za bidat. On je isto tako kafir kao i, o, i oni. Kogod ih ne tekfiri, ja zna njihovo sta, stanje. Makar mrzio njihovu vjeru i mrzio ih i volio islam i muslimane. Zašto? Zato što onaj ko ne i mušike ne vjeruje u Kur'an. Zato što Kur'an tekfiri mušrike i naređuje da se tekfire i naređuje borbu protiv njih i neprijateljstvo prema njima. I neprijateljstvo prema njima. Ovdje znači, na drugom mjestu opisuje stanje stanovnika Mekije u to vrijeme. Na drugom mjestu, znači ne spominje ovdje, ali da vam opišem. Kaže, da su se činili i vadati i do, e, znači klanjali se i e, klali kurbane i prinosile žrtve na kaburojima ashaba širom meke. Je tako? Na svakom koraku. Praktično se ibadet više činio nego kod kja? Kjabe. Je tako? I kaže, niko ne bi smio među njima reći da je to ši? širk. Jer kaže, ne bi se zadovoljili da mu urade ono što su Kurešije radile prvim muslimanima. I više bi mu uradili. Toliko su bili ogrezni u tom, u tom širku. A s druge stvar, strane tekfirili su koga? Muvehide. I nisu im dali da dolaze na hađ, zavranili im, jel tako? Smatrajući i nevije, je doš, doš, došli su ovakvi govori i slični njim. Znači, takva je situacija bila. Takva je situacija bila. Da se to nije smjelo nazvati širko. Toliko je to bilo raši, rašireno nespoznano. Kaže še Mohamed Ibn Abdullahab, govoreći o stvarima koje izvode izvjere, kaže kone tekfiri mušrike ili sumnja u njihov kufr ili sprava, smatra ispravnim njihov medheb. Čiji medheb? Mušički, jel tako? Oni koji čine veliki širk, jel tako? Kaže šeheh Roslam ibn Tejme, rahmanullah, kogod uputi dovu Ali radijallahu an, učinio kuf i ko sumnja u njegov kufr i on je kafir, i on je nevje, nevjernik. Eto, to je otprilike vezano za ovo pravilo ko ne tekfiri kafira i oni kafiri vidjeli ste za koje stvari za koje stvari a, vezano a vidjeli ste isto tako kad je insan opravdan ako ne tekfiri kafira znači ako smatra da mu nije uspostavljen dokaz da tako ili je vezano za neko a, pitanje, manje jasne pitanje i tako dalje. I tako da bi molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istini i na pravom, na pravom putu. Da nas učisti na, učvrsti na istini i na pravom, na pravom putu. Pred nama je još znači, dosta značajnih pitanja, kao što je pitanje šta je to vrijeme fetri i da li je to vrijeme fetri prošlo, je tako? Da li danas se neko može smatrati da je, je tako, ili može se desiti da neka ličnost ili nek, jedna od osoba se može smatrati kao da je iz vremena Petre ili neki prostor, je tako, da se smatra da nije došla, uh, nije došao do njih dokaz i tako dalje. Šta je sa onima koji u vremenu Petre čine širk, je tako, a šta je sa onima koji u vremenu Petre šta? ne čine širk i tako kako su propisi e, vezani za njih i tako dalje i tako dalje. Znači, ovo su sve važna pitanja, a ja se ne bi upuštao u njih zato što je Ezan jako i jako blizu. Dobro. Imate li kakvi pitanja? Recite nađbe znači, reći čovjek jel, znači da, da, da je ona kupru ako, je jel, primjer. ako je na očitom jasnom kupru. Ja. E. Imaš za tu dokaz iz Korana i sam. Ja. A na primjer ako znamo za nekog imama jel, koji ima negdje treba upozoriti na primjer neko ko ne zna da, da je on na, čini neka dijela kupra je li obaveza upozoriti nekog? Vidi. Znači obaveza je svakome koji je na, na, na sunnetu da upozori na svakog novo novotara. Čak i ako je njegova notarija ispod kufra, je tako, vidiš nekoga da, da se s nekim druži, a ti znaš za ovog drugog šta sa njim, onda ti pod, znači obaveza da mu to poja, pojasniš. Prošli put smo dole u grada imali, kad je upitan ima Mahmed, kaže znam, taj i taj je od sunneta druži se sa tim i sa tim novotarom. Hoće li ga ignorisati? Kaže, nemoj prvom objasni da je taj sa kojim se on druži novo, novo ta. Pa ako poslije toga ustraje, ignoriši njega. Znači, ovo je obavezno da se kaže, ako znaš, ali znaš nekoga od muslimana, ali nije tako, znaš nekoga koji je novotar, koji je on. Jel tako? Pa onda tvoje upozorenje neće ništa koristiti. Onda ti nije važno, Allah najbolji. kad se spominju u Kur'anu mušici općenito Allah najbolje zna Allah najbolje zna zavisi od, zavisi od konteksta do konteksta nekad obuhvata je u Kitabi a kad se radi o nekim posebnim propisima gdje Allah spano tela rastavio i drugačije propisao propis za Ehlul Kitabi, a drugačije za mušrike, onda je spomenuo posebno Ehlul Kitabi i mušrike, da se zna da i tu ima razlike. Allah najbolje zna rečeno, ovaj, e, pratio sam, na primjer, mešćit neki da odstupaju, na primjer, pravac prema kibli odstupa za jednu 15-20 stepeni, na primjer. Šta, šta u tim slučajima? Ukoliko oni ne znaju da to odstupaju, onda nema smetnje, znači njihov namaz je ispravan. Međutim, ako se onaj ustanovi stanovi se i znaju, znači sigurno izmjeri se sve, onda je potrebno da se okrenu prema kibli, a da ostave smjer mesečine, je tako? Da ostave smjer mesečine. Ima jedna situacija dole u, u kako se zove, u Rožaju, u Crnoj Gori. Znači tu su okrenuli mjeseče da Allah zna i 30 stepeni od kibli. Svjesno. I znaju. Znaju da i svjesno se okreću tako, u pravcu za kojeg znaju da nije aktivni, da to nije pravac kibli. Tu sad više nije problem, Allah najbolje zna. Znači, možda, možda više nije pitanje samo ispravnosti tog namaza, nego i vjere je možda pitanje ribdeta, razumijem. Namjerno se okreću u pravcu koji nije od kibli. <laughs> To, znači, Allah najbolje zna. A ovi ako ne znaju, im ja tu idem u taj mesec. Ja. Oni ako ne znaju njih o namaz ispravno, da se upozore, znači da im se, ili koliko vrijedi sad da im se dokaže, da im se kaže da su obavezni da se okreću prema kibli, da se zanesu koliko je, koliko objekat odstupa od pravca kibli, da se usmjere. Allah najbolje zna ako misliš da možeš nešto popraviti u tom smislu, da, da pokušaš da doneseš upusole dokaze da doneseš da nešto što je. Ako ne može ništa napraviti to što će on da kaže prijatelj? Mislim, ako je dobro, nam je Ako ne može ništa uraditi, Allah najbolje zna, znači, da ostavi onda nama sa njom. Klanja i okreće se. Ili koliko je to da ti dostavi nama sa njim da ode u drugi džemat koji se okreće prema kibli. Jer svakako mi kažemo pripadnici naše kibli, tako ovi se okreću na drugu stranu. Iako si ti spomenuo mali proces, znači malo odstupanje nije možda neko veliko. Pa ne znam i sam šta bi, šta bi rekao. Ne A ovaj, Ne znam sam šta bi rekao, možda, ne znam. Kako se postaje s ovim koji, recimo, znaju da je ostavljanje namaza kuf, ni e. sve. A neće, recimo, još brani tako i sve, kaže, još to muslimani sve. Kako to nam tim, recimo, koji ili brani sve? Brane i da su muslimani, kako? Pa jednostavno. Nekim šubhama, nešto oni pa ki se pozivaju na imame, pa je, to je, da nisu im detektirali, ja. koji ste oslavljače ima i toga. Pozivaju se na to razilažnje. Pa je, da, da, ima e, spomenuti. Vidite, znači, e, razilaženje oko ostavljača namaza je razilaženje među ehlu sunnet. I ovo je problem, mnogi, mnogo je braće da to razumije. I sad, e, kod ehlu sunnata je razilaženje, jel tako? Iako sad neko ne smatra klanjača, e, onoga ko ne klanja, jel tako, ne smatra ga kjafir, ne možeš ga otužiti, jel tako, da, da je zbog toga griješan. A kamo li da je kjafir? Jel tako? Ne možeš za njega reći da je griješan sad zbog toga, kamo li da je kjafir? tako? Ako je on od onih koji znači razumiju dokazivanja imama. Kako su dokazali ovi da nije kafir? Rekli su da ovaj termin koji je došao kufr u svim šarijanskim tekstovima gdje je spomenuto da onaj ko, ko ne obavlja namaz, da je ostavljanje namaza kufr, da se ne odnosi na veliki kufr. Nego da je to grije, je tako, ko neki drugi grijesi koji su nazvani kufrom, a nisu veliki kufr. Jeste razumili, braći? Ili tekfir ostavljača namaza vežu za posebne šartove, jel tako? Kažu, to je kufr kad bude priveden vladara, pa ustraje na ostavljanju namaza. Kad mu se zaprijeti sabljom, on opet. Znači, tako, na taj način to. Tako da, mi ne možemo, znači, onaj razilaženje kod učenja kao sunneta o tome, i zbog tog razilaženja i zbog njihovog posebnog tumačenja tih dokaza, ne možemo reći da su one zbog toga griješni, kamoli da, tako, da su nevjernici. To morate dobro onaj razlučiti. Ali, ali što se tiče a što se tiče znači nas mi kažemo to je pogrešno mišljenje tako? tako pogrešno mišljenje dokaze su jasni i znači nije sad u raznim kontekstima znači kad se bereš sve ti dokaze vidi se šta da u, više, u različitim kontekstima došlo, tako, da je tu ugovor između nas i njih, je tako da je tu ugovor između nas i njih, da onaj u različitim kontekstima, je tako svi dokaze upućuju na to teško je dokazati da da dostavljač namaza u nekoj situaciji. Ili tako? Gdje god se spominju i oni koji će biti izbavljeni iz vatre, znači, bit će prepoznati po tragovima sežde i, i god se spominje, znači namaz. Prvo zašto će čovjek biti pita namaz. Pa ako bude valju, valja ostala djela. Ako ne valja, ne valja i ostala. Tako dalje. Ako se vratim na osabe, tu nam jasno. Jest. Međutim, ovo razilaženje nastalo posli i tako da je. Međutim, nije onaj, alikum seram, u ovom slučaju zbog toga što je što je razilaženje utemeljeno na drugačijem svatanju i poimanju istih šarijatskih dokaza i što je to razilaženje među, kod ehlu sunneta ostavljamo to tako ko se uhvati za to mišljenje Međutim, ko to proširi dalje, jel tako? Jer ovo mora da se shvati šta je ovo kod Selefa bilo. Ostavi nama namaz, a nije ostavi gdje? Ostavi djela. Nije ostavi djela. Kod svih učenja Ehlu Sunneta ko ostavi djela, je tako? Ostavi djela, znači ostavi onaj sva djela koja su specifičnosti šerijata Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Kod svih učenjaka ehlu sunneta je on šta? Nevjernik. Zato što i kod učenjaka ehlu sunneta dijelo sastavni dio ima imana. Ako nema ima nema ni ima ni ima ne imane. Ste razumili? Ali ovo je samo namaz. Znači, namaz, jedan, da ostavi namaz, pa da ne Vidi, znači i to je razilaženje. Oni koji kažu nevjernik ko ostavi jedan namaz, ili ostavi dva, zašto što je, na primjer, za podne namasko vrijeme se računa do akšama, je tako? Zato što s podne kidja mogu spo, spojiti, dok ne iziđe iz njegovog vremena. Od tog mišljenja da jedan namaz izostavi do toga da je, na primjer, šeik Ustav Ibn Tejm je rekao da onaj čovjek koji uglavnom klanja, je tako? Osnova je kod njega da on klanja, klanja. A ponekad propusti neki namaz, je tako, neki namaze, tako dalje, da je fasik, da nije nevjernik time. I tu je razilaženje. Šta je sad? Jer ni to nije definisano šerijetskim te tekstom. Pa i to su učenjaci i čtihade bi razumijevali, pokušali, pokušali da dokuće do koje to mjere može ići. Pa je ovo najniža mjera, je tako? Šta da se kaže da on u osnovi klanja. Uglavnom klanja, je tako? Ako ponekad ostavi namaz, da ga smatra muštafa fa, fasikom Allah najbolje zna. Ali ovo nemojte zaboraviti. Onoga ko ne tekfiri ostavljača namaza, znači ništa mu ne prigovara. Ali u ovom današnjem, vremenu, u ovom današnjem vremenu mi im odmah prigovaramo i kažemo vi ste novotari, vi ste mur, morđije, jer kod vas on praktično na osnovu čega ima ima Zato što možda vje, možda neka vjeruje, je li tako? Jer ničim nije pokazao da vjeruje. Jer tako? Jer vi ste utemeljili kod njega postojanje imana na osnovu čega? Na osnovu ubjeđenja i na osnovu šeha, šehadeta. A on dijela nema. Iako i ovo teško doka, Dokazati u naše vrijeme, u našim prostorima, obično ko ne zna klanjati, ne zna ni kazati la ilaha ilum. Wallahi, pijevu, pružite, ne zna ni reći još jedan la ilaha ilum. Ne zna. Baš jedan od braći raspravio se tako sa svojom rodbinom, e, ipak mi kažemo našu šehadac, mi svjedočimo, a kaže, koliko vas ima tu? Hajde, jedan od vas nek posvjedoči kako treba, svi ste muslima. <laughs> nijedan ne zna reći ešhedu an la ilaha illallah wa ešhedu anna muhammeden abduhu wa rasulu. Razumijem? Svatate, znači obično je šta stanje ako čovjek ne klanja da ne zna da, da nema ništa s vjerom. Je tako? Pa je teško. Problem je tu definisati da je takav insan musliman. Teško reći. Svatate? <laughs> Na osnovu nečega, ne znam. Problematično. Znači da je to situacija da on ostavlja namaz, daje zekat, posti, ne znam, nija, obavlja hač, obavio i tako dalje, znači ja ostavio namaz, na primjer, ponekad ostavi namaz ili tako dalje, pa da je tu sad onaj, ta situacija, međutim, ovo ljudi ostavili vjeru potpunosti i sad je, znači, e, da se štiti njima i da se brani njima da su muslimani na osnovu mišljenja da ostavljaš namaza nije kafir, ja mislim da je tu ima na neki način malo podvale neki. Znači, da se ovo mišljenje i razilaženje kod ehlo sunneta samo koristi da se onaj, a nije, ili jednostavno nije, ne mora biti podvala, nego ljudi jednostavno ne snalaze se u, u tim razilaženjima. I ne znaju oko čega je govor bio kod, kod Selefa i ne razumiju znači govor murđija, ne razumije govor ehlu sunnata o tim pitanjima. A sve su ovo činiti se, znači, tanane ne razlika, nije. Ovo, ovo je ogromno, znači, ogroman raspon između čovjeka koji je ostavio dijelo u potpunosti između čovjeka koji je ostavio na vas. To je velika stvar. A pogotovo u današnje vrijeme što mi znamo da uglavnom, znači, šta kod nas ljudi nije problem, znači, što on ostavio samo namaz, nego preko toga se otkriva i kroz to se zna šta da on ostavio vjeru skroz, možda dođe na Bajram i zakulje kurva sve od vjeri što ima a sve radi ono što od nevjeri jest, a usto znači da je on usto da je usto opet da je usto čist od širka pa opet bi znači hajde, i tu bi nekako onaj raspravu prihvatili, ili tako? Svatate, broći. Ali on usto zaglivio sve širkijate, ili većinu njih na Dunjaluku. Allah mu sta. Allah mu sta. Svatate, broći. Znači... Mi misle da su kršćali vjeriti. Jest. I on njihova, njihova vjera, pa jas, treba poštova svaku vjeru. Sve šta tako koje, koje opravdanje vladara, kaže, muslimanskog vladara, koji ne sluvi islam, islamski zavod, ako kažemo vladar, znači on vladar tom, tom sredinom bi može da ako hoće uspostaviti, koje je sad njegovo opravdanje da se kao ne tekni se onaj vladar, muslimanski vladar koji ne sluvi ovaj, Nikakvo opravdanje, ne. Pa, na primjer, to tako da se tu fiš narodi. E, znači, ako pitaš ti tako kako si formulisao pitanje, znači nema i nikakvog opravdanja. Ali ako pitaš čime oni koji ih pravdaju, pravdaju, e onda ima mjesto <laughs> pitanja. Tako. Ja. Znači, čime ih pravdaju? Isto tako pravdaju ih, znači, da onaj ko e, znači, ima kod ehlu sunneta mišljenje i jedan izuzetak, da onaj ko ne presudi po onome što je Allah objavio, u pojedinačnom pitanju ne presudi, je li tako? Po onome što je Allah objavio radi toga što, radi strasti neke, priznajući da je Allahov sud istina, da je on nije presudio kako treba, da je on šta? Učinio mali kufr. Neki to nisu razumijeli. Čuli su samo za predavid Abdullah ibn Abbas kufr dune kufr i to shvatili šta? Da općenito suđenje mimo Allahovog zakona je kufr dune kufr. A neki su to dobro shvatili, ali su šta zlo namjerno, alikum salam, zlo namjerno tu hoće da iskoristi da ove odbra odbrane. Međutim, šta? Ne mogu se nikako odbrane nikako se ne mogu, nikakvog, znači nema mogućnosti nikakvog opravdanja da nađe.